no beat Murilo, Murilo, Lele Como o tempo vai, como o tempo passa Conforme ele passa, me traz solidão Que saudade eu pouquinho da sua risada. Sem contar que não lavei meu moletom. Como o tempo vai, como o tempo passa. Conforme ele passa, me traz solidão. Que saudade eu tenho da sua risada. Sem contar que não lavei meu moletom. Um minuto parece uma hora. Uma hora interniza meu dia. Na sacada me encontro lá fora. Ai, que agonia. Ou será que eu vou superar? Ou será que eu vou ficar nessa? Por enquanto vou me embriagar, não resolve. Mas é o que resta. Quem não chora um dia vai chorar. Quem briga com fogo pode se queimar. Quem fere com ferro pode se ferrar. Ei, reflita, reflita, neném. Se não for, fica, tá bem. Braço o mundo e fica sem o amor da sua vida. Eu não vou mais chorar, me precipita pelos erros que aconteceu. Nem adianta me ligar, nem se lamentar. Agora viu que tu perdeu. Como o tempo vai, como o tempo passa. Conforme ele passa, me traz solidão. Que saudade eu tenho da sua risada. Sem contar que não lavei meu moletom. Como o tempo vai, como o tempo passa Conforme ele passa, me traz solidão Que saudade eu tenho da sua risada Sem contar que não lavei meu moletom Tava lembrando da gente, momento feliz que acabou E eu fiquei mal Tipo quando você terminou, quando você me disse tchau Que tava terminando pra focar no sonho, eu sempre te apoiei, então manda real Não vou te segurar, se quer ir embora então tchau Então tchau não finge que se preocupa, eu vou ficar bem mais mal. Conforme ele passa, me traz solidão. De saudade eu tenho da sua risada. Sem contar que não lavei meu moletom. Como o tempo vai, como o tempo passa. Conforme ele passa, me traz solidão. De Saudade eu tenho da sua risada Sem contar que não lavei meu moletom Tava lembrando daquele abraço apertadão Seu cheiro bom, fixou do moletom do carro Rolava uma competição entre a Mary Jane E o perfume da mozão Já que quer é, então vai Não fica perdendo tempo É que os opostos se atraem Então não é nosso momento O Bob Marley torrando no rádio tá A maravilha Ela se foi, mas levou um pedaço Ó que bagulho doido Abaixa o grau do ar-condicionado Que nós dois pega fogo Entre no final do campeonato Que nós dois ganha o jogo como o tempo vai, como o tempo passa Conforme ele passa, me traz solidão Que saudade eu tenho da sua risada Sem contar que eu não lavei meu moletom Como o tempo vai, como o tempo passa Conforme ele passa, me traz solidão Que saudade eu tenho da sua risada Sem contar que eu não lavei meu moletom eu queimei meu moletom, tá Louis marrom Porque seu cheiro ficou impregnado Vendo seu olhar da tesão, sedução Mas tudo acaba quando eu lembro do passado Você foi falsa e foi vacilona Prefiro jogar nossa história fora Eu te amei e você não deu bola Tipo uma intenção gené de bosta Não tem jeito, eu querer falar que é maduro ou é maloqueiro Meu parceiro, quando toca sempre quer ir embora Mas assumo o preço, eu devia ter desconfiado Quando começou papo torto Quando tudo ficava chato Quando o amor mas tá bom. Eu sou tubarão, tenho dinheiro e pago minhas contas. Coração calejado, pega sua mala e vai embora. ser tu. Usa suas drogas, fuma e cheira e fode sua história. Come sua amiga e cê acha que é foda. Por afeto, quero que cê vá embora. Se tiver mentira, caretas e intrigas, só me dá minha vida que eu não quero discussão. Todas as madrugadas com a minha BM, descobri o preço da ilusão. Descobri o preço da ilusão. Tchau. edição tá LP tá Records tá <laughs> É isso aí, bem. É isso aí, velho. Acredita que acontece. Pode soltar, pode soltar a música aí, ó, macho.